Stéphanie Loga monen herrian naturopata da eta Sibero bio mauleko salte gilat nuiztenka et Maiteko. da aholku emaiteko. Apai Johanitz badane guberiko sasu juntan, gibelaen laguntzeko kontseiak emaiten teizku eta haik olio esentzialekin nula babesten ahalden erraiten daiku. Alors il y a deux huiles essentielles qui sont euh, infaillibles, c'est l'huile essentielle de gingembre et l'huile essentielle de citron ils vont permettre de mieux digérer. Kuntseiatzen du apaidiak beno lehen edo geho hartzia edo biak zinez hanitz jaten badugu. Kasu eman behar da gozo azkar bat usten baitu ahuan. Ben, on peut faire un mélange où on mettra 50 euh, gouttes de gingembre et 50 gouttes de citron un peu d'huile végétale. Bea bea oliona haste horrek beste erremedioak ordaitzen ahal ditu. Ça vous fait citrate de bétaïne, euh, gaviscon et tous les produits qu'on peut connaître en pharmacie qui nous aident à digérer. Ordin bi bazkaian artian tripako miner adio erraiteko oliona haste huntaik sei txorta hartzen ahaldia apaidia aitzin edo geho